Size son yazdığım bir şarkı sözünü okuyayım isterseniz. Bakalım beğenecek misiniz? Zamansız gidişim kahretti beni. Ben böyle olacak adam değil. Yarınsız yaşamak tüketti beni. Ben böyle olacak adam değil. Sayende sevdasız, aşksızım şimdi. Yalnızlar içinde yalnızım şimdi Yaşayan ölüden farksızım şimdi Ben böyle olacak aşık değil Demek her şey bitti Kahrolacağım Hasretine nasıl dayanacağım İnan, inan dokunsana ağlayacağım Ben böyle olacak adam değilim Ben böyle olacak aşık değilim ben böyle olacak adam değilim.